soundtracks. Yeah. Professor Jizz on this one. You know what we My nigga, Digital, 41 Records. Kinagate mpaka chuo kikuu downtown kwa machis na masista tu mikono juu hapo vipi hapo vipi hapo vipi hapo vipi magharibi mpaka nyanda za juu kanda jaziwa kaskazini mpaka east zoo I'm coming through hapo vipi hapo vipi hapo vipi gat chembe kidevu, lazima ukae na chana zaidi ya wembe kama mwerevu, usinishangae misi kiongoz na pigania kombozi na kaba kooni zaidi ya jinamizi kwenye njozi na saka haki, sio kilio cha samaki, machozi kwenda na majiki kipaji sio bahati, akili yangu sio uwanja wa majaribio, neno langu linaongeza faraja kwenye vilio, nafikiri nifike, sisemi tu nisikike, jasho langu linafanya malengo niyafanikishe, niko tayari kwa heri ama kwa shari, jino kwa jino kimwaga mboga na mwaga ugari maisha yenye kamari hata mbali ndani ya safari uh, Kichwani vina kama mchanga wa bahari uh, Huni mwimiri ngapi na wabashiri na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri, kindagate mpaka chuo kikuu downtown, kwa machis na masista tu mikono juu. Hapo vipi? Hapo Hapo vipi? Hapo Hapo vipi? Hapo Hapo vipi? Hapo Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya kaskazini mpaka east is I'm Hapo vipi? Hapo Hapo vipi? Hapo Hapo vipi? Hapo Hapo vipi? Hapo sawa. Ili niwe, nahitaji marafiki ili nifanikiwe zaidi, nahitaji maadui. Mkononi sina tatu, bali na alama ya ndui. Mtanzania namba moja, majungu haja sumbui Mchaka mchaka nakimbiza kilo pande, simtumiki pili ili chat yangu ipande. Dead off my shoulder, ngome inavuka boda, muda unazungumza, wamia hapati moja. Podi kwa podi pa beat mebaki story, kama zama za mtikira na sada za gabachori. Naishi biashara daima, siogopi sara na mara kwa mara hii busara huepusha madhara. Napoza nile kama na hisi chamo moto, napokea matatizo yangu kama changamoto. Nipo ili nife na nena bila kificho, naitunza heshima yangu zaidi ya mboni ya jicho. Ndugu wananchi, MC wenu leo ni Babu Ayubu, tunawaleteni pambano kati ya hawa Tamimu akipambana na Profesa J kutoka Choka Mbaya. kutoka ziwa kaskazini mpaka east I'm coming through. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Wewe bora mwanamziki, mimi mwanamziki bora, chati zetu hazifanani kama mafua naye bora mwenye hekima, uona haja na kujificha, bali mpumbavu kwenda mbele na kuvimba kichwa, nani anavisha? Simama kuthibitisha, nite mwanaharakati, rakati hop naiwakilisha. Fanya ufanyavyo, akili yangu haiko peki. Unataka kuwa jkopi kama double siu imende kwa nyundo, maana nitaumia mimi, na ndio maana na wadharau mnaotaka bif na mimi. Hometown kitambo, utanieleza nini? Wakati huo wengi wenu hata hamjakuja mjini, kindagate mpaka chuo kikuu, downtown kama cheese na maziwa hapo vipi? Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa, kaskazini mpaka east, I'm coming through. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Kindagate mpaka chuo kikuu downtown, kwa machis na masista tu, mikono juu. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa, kaskazini mpaka east, I'm coming through. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? ki pik, apakat, čembe, neki dev. Last, Last Vokai.